presaundegiko mundua eta gure mundua kanpokoa arrasde esberdina da. Eta txemplu bat eh, emaiteko osasun arloan uh, kondatzen aldut tipi bat uh, gertatu zait uh, bospasei aldiz, baina horretzen iz uh, egun batez kriston uh, mina banuela uh, zelda nintzen beste bi eskual preso politikoekin eta eh, hor uh, memento batez jazartzen da, ene baina kristona, e, eh, e, zailazen jadanik enetzat gauzak uh, ulertzea, afen, espikatzea, ene, Eh, zeldako laguneri, baina egiten nuen eh, Manuela Mina eta beraz eh, egin dut egiten den bezala, normalki presondegian zure zeldako bortan, baduzu burdin bat altsatzen duzuna, eta altsatzen duzunean normalki zantzailea edo funksionarioa din behar da, ikusteko zer den nunden problema eta zergatik deitzen duzun zantzailea. Eta beraz muitzen dut burdin hori eta denbora pasatzen da, bos minuta, ma minuta, ama bos minuta, ne hor da eh, diten, eh, beraz, uh, memento hortan, uh, nuen, beste gauza bat behar nuela, erakusteko bere beharra ba nuela, eta eman ditut uh, bortaren kontra uh, eskoekin kolpe batzuk, eta minutak hor pasatzen dira, eta ne hor ez da diten, ez dut uh, ne hor entzuten, eta enekin ziren be, bi uh, e, eskoal preso politikoak e, hor uh, ere e, zainetan ziren, eta ikusten zuten uh, argunt geizkin nintzela, uh, argunt, uh, bon, ez niz sobera plenitzen eh, bizian, eta hor uh, erakusten nuen, uh, sufritzen nuela egiazki. Eta eiek enerbatu dira, eta azkenian uh, bortaren kol kontrakolpeak eman dute eh, azkarki eh, eh, zangoekin, eta batek uh, deitu du berinetik beste presoak, inguruko presoak zirenak, eta reiteko, bau, zuek ere borta eta azkenian ginen dira. Eta ba, egia da, holako egin moldearekin, bost minutan buruan, bost pasai zaintzaile uh, dira, eta enerbatuak, uh, kesatuak eranez, eta mehatxatzen uh, egiten, eranez, bon, segitzen mali badu zue, uh, entziste, eta bon, espikatu dugu uh, eh, enerra zela hortzako mina banuela, eta bainan eientzat guk egin ginuela uh, ez zuten onartzen, eta beraz, bos pasei minuten buruan, azkenian errandute, uh, alnitzera eri zainerat, eta hor ukandut dut ispirina, aspirina, eh, betiko aspirina, eh, presondegian eh, eh, bada produkto magiko bat eh, eri guzientzat aspirina, eta ukandut aspirina piskat ene mina apaltzeko, baina hor erakusten dut historiorekin histori horrekin olako gauza bat, hortzako mina aski erresada moldatzea kanpoan, eh, deitzen duzu dentista eta aski fite, baduzu zure mina pasatzen da, baina hor presondegian dena da luzea, doena da beti borroka, beti borroka, eta beraz eh, ni biztanda enikasua da bakarrik eh, horzeko min batekin, eh, baina pentsatzen dut gaur egun bereziki Gimon Andereari preso dena, baita ere uh, Ibon Fernandez iradi, uh, Estaduan diren bi eri handi hori eta ni ez dut ulertzen, ez dut komprenitzen zergatik Estadu batek ez duen beste uh, bihotz guti Ola usteko jendea, holako eritasuna hundiekin presoan digian, eta ni eriko eh, jendean itz eh, bezala galde egiten du jende horiek uh, askatuak izan, di, izan behar direla, fite, bizi normalan bizitzeko eta agian uh, eien eritasunatik uh, ateatzeko han fite.